Dasubiye kubaramutse amakuru tuyahere mu gisata cha politike Astel Nzisabirani warongoye umugambwe w'ubwigenge Parti Libérale kuva kuri uyu w'Imana ni mu matora y'ikoraniro kaminuza y'uwo mugambwe yabaye kuri uno w'Imana nyene Astel Nzisabira akaba yaronse amaji 36 ku batora barenga 50 Priscilla Niyonzima bahiganywe kuri ubwo burongozi bw'uwo mugambwe nawe akaba yatahukanye ikibanza ca kabiri n'amajwi 18 tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu abarundi icumi kwijana bipimisha indwara y'imibembe baba bamaze kugira ubumuga bwo ku mubiri byashyikirijwe n'uburongoye umugambi w'igihugu urwanya indwara z'imibembe n'igituntu mu ruganda rwo kuri uyu wa gatanu kubamenyesha amakuru rutegura isekeza ryo gupima iyo ndwara kuva itariki mirongo ibiri na zine kugeza itariki ibiri n'umunani ku kwezi muganga Joseline Sanze Sanzerugeze akamenyesha ko umurwayi atangura kwanduza igihe yarengeje amabara atanu ku mubiri agahamagarira abarundi kuzokwitaba iryo sekeza rizobera mu ntara zine nka Cibitoke Rutana Makamba na Rumonge tumwumvirize muri iyi myaka icumi irangiye turacyafise ibiharuro bya baba amajana ane na mirongo itanu haba amajana atanu ku mwaka kuri bashasha banduye kandi muri abo dutora abashasha banduye indwara bagiye kwa muganga ubwa mbere dufise ibiharuro birenga cumi ku ijana by'abaza baramaze gushika ku bumuga butuma bashika ibihimba bimwe bimwe by'umubiri ikindi kitwereka ko indwara y'imibembe dukeneye ko abenegihugu babimenya ko bihari kandi ari indwara bisinzikaza abantu benshi iyo bativuje kare ni uko mu bitigiri turonka turacafise ibitigiri banga ku icumi ku ijana by'abana batarakwiza imyaka cumi dusanga bayirwaye n'abona bisigura ko baba bayandujwe mu kibano kuko nk'uko mubizi indwara y'imibembe ica mu bihimba by'ihembere nka kujya kw'agahiri nka kujya kwa korona virusi eh, indwara y'imibembe iroroshe kumenya ku muntu azi ibimenyetso byayo ikimenyetso cya mbere gikunda kwibonekeza ni ibara ku mubiri riza rikeyutse ni ukuvuga umuntu atari afite inzobe iryo bara rica ribwira akayobe umuntu arafite inzobe naho haratukura gusumba rirakeyuka ntiritera ryirabura rirakeyuka ku mubiri iyi ndwara y'imibembe umuntu amaze kuyandura yiyerekana itebye kandi iseruye ibimenyetso kuva ku ibara rya mbere gushika kujya gatanu haracaho umwanya abenegihugu bamenye kare ko umuntu afise ibara atarazi hakiri kare agivuje kare arashobora kwivuza ataranduza abandi kuko ugeze yaramaze kugira ibindi bimenyetso byerekana ubumuga ku mubiri aba yaracerewe kwivuza Joseline Sanzerugeze niwe arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya indwara z'imibembe ni uh, n'igituntu Amakuru turayabandaniriza mu gisata cy'ubworozi ubworozi bw'inkoko za kijambere bwarateye imbere mu ntara ya Karusi eh, mu ntara ya Kayanza murantunga ni mu myaka ibiri iheze zikaba zavuye ku bihumbi mirongo itatu na zibiri zikagera ku bihumbi birenga mirongo itatu na bitatu bivugwa na George Kamenyera jeje ubworozi mu kigo kijeje gukingira ibidukikije uburimye n'ubworozi muri iyo ntara hari kuri uyu wa gatandatu mu nyigisho zijyanye n'ubworozi bwa kijambere bw'inkoko zatanzwe n'urubanirwa mashira hamwe wajeje ubworozi mu kigo BPA Kayanza amenyesha ariko ko arakarusho ntangere muri iyi minsi kuba hari amashyirahamwe atari make ariko arakorera mu gisata cy'ubworozi aho mu Kayanza mu konsa abanyagihugu inkoko za kijambere zo korora hamwe n'ubumenyi bujyanye n'ubwo bworozi akarorero n'inkuru nani rw'amashirahamwe abiri igishinze kunywanisha no kongera ubushobozi abarundi n'abarundikazi ko n'ingaruka z'amabi yaciye muri iki gihugu c'u Burundi arikami mu mfunyafunyo mu rurimi rw'igifaransa hamwe na Codipe afashwe mu mugongo n'amashirahamwe mpuzamakungu Cordaid Adisco hamwe na OAG ariko aratanga kuva mu kwezi k'umunani inkoko za kijambere ku makoperative n’amashyirahamwe yo kwiteza imbere yo ku mitumba itandukanye igize intara ya Kayanza Baltazar Sibondavye co kimwe na Vianney Sindi ku bwabo barongoye ayo mashirahamwe bavuga ko uretse gufasha abanywanyi b'ayo makoperative n'amashyirahamwe kwiteza imbere biciye muri ubwo bworozi bw'inkoko hari ndetse n'umugambi ugamije kubafasha kurwanya gufungura nabi abaserukiye abandi muri urwo ruganda rw'inyigisho zijyanye no korora inkoko mu buryo bwa kijambere barashimye cyane ubumenyi bahungukiye aho bavuze ndetse ko buzobafasha kwiteza imbere mu kugwiza umwimbu haba ku nkoko ndetse no ku magi bagashimikira cyane cyane ku bumenyi bujyanye no kugaburira izo nkoko hamwe no kuzivuza mu gihe cy'indwara bamwe ndetse bakaba bamenyesha ko biciye muri ubwo bworozi bw'izo nkoko amakoperative amwe amwe aza yaramaze gutangura n'imigambi y'uburimyi na cyane cyane imboga zo mu bwoko butandukanye ivyo byemezwa ndetse na Busimbo Diomede uyu musozi wa Kirema cyo kimwe na Sylvestre Nsaga uyu muhanuzi ntayigarizwa wa mustanteri wa commune Kayanza abo nabo bagasaba n'ayandi mashirahamwe abishoboye kurushiriza gushyigikira abanyagihugu kwiteza imbere biciye mu migambi y'uburimyi n'ubworozi mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku radio isanganiro abanyagihugu baba muri quartier ya Kijambere ya Kigoma ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi baridogera shirahamwe Regidezo ko bamaze imyaka irenga itanu barindiye guhabwa amatara ariko amaso yahaze mu nzira abarongo iryo shirahamwe bemeza ko bo bamaze igihe barashikirije urutonde rw'ibikoresho bikenewe kugira ngo abanyagihugu baronse amatara n'amazi ni mu gihe hari haciye igihe abagiye hamwe n'ababana hafi na hafi bahora bigurira ibikoresho hanyuma abakozi ba regidezo bakabaha umuyaga nkuba canke amazi ariko muri kino gihe ibyo bikaba byahagaritswe n'inkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye abarongoye intara baremeza ko icyo kibazo bakivuganye n'abarongoye regidezo mu gihugu ngo bararindiriye ko uwo mugambi woja mu ngiro ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro kararumiye Blaise Pascal tugukengurukire mu mwanya muto yica tubandaniriza muri bucana yandi y'ingaburo isanganiro inama isumba mu gisata cingaburo nari mpeje kubabwira ipera ni gifisi gifise ivyunyunyu vya vitamine B hamwe n'isanganyangaburo ya che kigafasha kugabanya ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hamwe n'ikinure bita cholesterol bisigurwa na Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijyanye no gufungura yongera koko ipera rifise kandi icyunyunyu cha zinc gifasha abagabo mu byo kurangura amabanga y'abubatse ni rero amakuru twari tubafitiye aciye agarukira yibucana yandi ntishobotse kuboneka muri kano kanya ariko ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize ano makuru